<laughs> que todo esto que veis aquí, que montajes montaje este que ha habido, no hubiera sido posible hacerlo nosotras solas, que somos cuatro y... O sea, memoranza de con feminista, memoria feminista. Es igual que como ya hoy es el último día de estas tres semanas tan estupendas, igual queríamos agradecer a todas las compañeras y a algún hombre que otro que aporta pues colaboración nos ha ido a montar todo esto y a, que funcionara, ¿no? Y bueno, un recuerdo especial a todas estas que nos han aportado sus relatos, que están en el primer piso, y que quedarán ya a la historia, los relatos, todo lo que nos han aportado de todo lo que tenían guardado, las fotos, materiales que hemos podido recuperar al archivo eso por un lado. Luego también el espacio donde nos hemos estado riendo, nos recuerda el pasado, nos hemos el presente y hoy pues caminamos igual hacia el futuro, ¿no? Que bien, ¿no? <laughs> para poder ir mirando que podemos hacer las cosas. Y agradeceros el haber venido, el haber participado, en vuestras cosas. Y un beso a cada uno.